بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kutupatia wakati kama huu ili tuweze kukumbushana katika hiki kitabu kilichoandikwa na mwanachuoni Abdullah bin saleh al-Fawzani mwalimu katika Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamia katika farwa ya Qasim kule mamlaka na kuandika kwake kitabu cha hadithu siyam ahkamu wa adabu ana lengo sababu gani amekiandika hiki kitabu kwa kweli hiki kitabu katika daura sisi kama tunaweza kukipitia hiki kitabu kwa katika muda wa siku tatu tutaangalia labda baadhi za hadithi tutakapoziona zile ambazo kwamba zina umuhimu tutapitia lakini shaka ameweka shuruhu zake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 kitabu cha ahadithu siyam adabun ahkamun wa adabun ahadithu siyam hadithi za siyam amekusanya ahadithi za siyam zinazozungumzia katika siyam ahkamu zake na adabu za siyam ambayo kwamba ni dharura kwa muislamu kuweza kuijua ama ni muhimu sana kujua lakini kabla kuingia katika hizo ahadith المؤلف رحمه الله يقول anasema فهذه جملة من احكام الصيام وآدابه hii ni katika jumla ya ahkam za siyam na adabu yake katabtuha sharhan ala ahadith jama'tuha fi hadha almawdu amezikusanya hizo ahadith kisha akazisherehesha akaweka katika yani katika maudhui ya hadithi ya, ya, ya hadithi siyam lengo lake amekusanya hadithi siyam na adabu yake kisha akazisherehesha tutaona sherehe za Sheikh na baadhi ya baadhi ya mambo ambayo kwamba ni muhimu tujue na kama kawaida ya muallifin lazima mtu anataja sababu gani aliandika akasema kwa kuandika kwa kichwa kitabu ame, ameangalia haya mambo kwanza muhimu yake aliangalia ala, harasu al-ikhtisar aliweka ikhtisar sababu ahadithi katika ahkamu ama mambo kuhusu ahkamu siamu ni pana zaidi basi yeye amefanya mukhtasar sana sana alikuwa kiangalia ikhtisar wa iradu asahha alaqwali fi almas'ala sababu mas'ala kuna baadhi masaili katika ahkamu siyam kuna ikhtilafu ina kutalifiana baina yake lakini umuhimu wake sana ye amejaribu kujaribu kuleta masala ambazo kwamba ni sahihi kuna masaili nyingi hapo kama kuna masaili ameweka hoje. Mtu akiswali witri na imamu inabidi aswali witri usiku ama aswali witri usiku. Kuna khilafu. Je, hukumu ya ule mtu ambaye kwamba akiswali baada ya imamu akiswali raka 10 akiswali baada ya imamu akatoka gani ni bora swali na imamu amalize witri ama swali na imamu na nia gani na mwingizana ambaye kwamba ameizungumzia hapo tutajaribu kuangalia yale ambayo kwa muhimu kwa hivyo yeye amejaribu kuweka zile asahi asaha katika hizo masaili kwa sababu ina ikhtilafu akasema katika pili ya pili lam a'zu kulla mas'alatin ila marji'a ye sio kila mas'ala me ameregesha katika marji yake katika reference yake asli kwa sababu gani alikuwa kitaka akifanya hivi ingekuwa ni masala ndefu zaidi ambayo kwamba ingekuwa ni nzito zaidi kwa ama ingechukua muda zaidi yeye hakukuwa kila masala anapeleka huko wa inna ma'azautu almasail alkhasata au nuqul masala ambayo kwamba ilikuwa ni hasa ambayo kwamba inabidi iregeshwe kwa asili yake katika marji ya asli ndiye ameifanya hivi katika sababu yake ya tatu ambayo kwamba anatueleza katika kuandika hichi kitabu chake kharajtu al-ahadith an-nabawiyyah bi'azwiha ila masadiriha ametoa ahadith na kubainisha siha za hizo ahadith dhaifa ama sahih ahadith za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akaifanya nini azu akaipeleka katika masdar zake asli kama sahih Bukhari kama Sunan katika kutubu la sahih Bukhari sahih Muslim na kama Sunan akabainisha akasema fa idha kana alhadith fi sahihain kama hadithi itapatikana katika sahihi Muslim au sahihi Bukhari au fi ahadihima iktafaitu bihi basi nimeshotosheleza naye sababu katika miongoni mwa hadithi ambayo kwamba maulama wametafikiana katika nini katika hadithi ambayo kwamba ni sahihi ikiwa ni katika Bukhari au Muslim nimetokesha yani ame hajashughulisha sana kufanya takhriji ya hadithi wala adhkuru ghayrahu ghaliban hataji isiyokuwa hiyo sana sana ama idha kana fi ghayrihima ama ikikuwa katika kinyume cha hadithi ambayo kwamba haiko kwenye sahihi Bukhari au Muslim fa inni a'zuhu ila sunani fil ghalib sana sana anarudi katika kutubu sunan kama sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah sunan Abu Daud anarejea ghaliba katika hiyo wakad uzidu alaiha anasema wakati mwingine anaongeza mfano sasa anarudi katika shuruh kama sharh fathul bari shuruh zingine za kama aunul ma'bud hizo shuruh zingine na wakati mwingine anarudi anarudi kule kama azautu al-athara athar al an as sahaba au tabi'ina hasba itla'i anasema vile baadhi za athari za masahaba na tabi'ina wakati mwingine alikuwa kitaja katika asili yake katika vitabu ambavyo kwamba amezitoa katika masanidi kule sababu ya inne ambayo kama anatueleza anatu, anatu, anatu, anasema rattabtu alahaditha ala fusul ahadithi ameziweka katika nini katika fasul kila hadithi ameweka katika fasul amesema hii ni fasul fulani na fasul fulani waja'altu likulli faslin majmu'atan min alahadith kila fasl anaweka vikundi vya ahadithi ambayo kwamba ameona amesema kwa sababu gani amefanya hivyo harastu ala tartibiha tartiban yatanasabu ma ayami ramadhani wa layali amefanya hivi amejaribu kuweka tartibu kwa hivyo kitabu kikiona ni kizuri zaidi mtu kukiweka kukisomesha kabla ya Ramadhani kidogo kidogo kidogo sababu kila baada baada ya hadithi anajaribu kuonesha njoo anaweka dua mwisho kuonesha hii maudhui ifike hapo leo sikia leo kesho yake tena maudhu tena ushike nyingine ufikishe hapo kesho kuta maudhu ufikishe nyingine hivyo hivyo kwa hivyo alikuwa akifanya hivyo ili imamu iweze kuwa ni rahisi zaidi kwa mtu kuweza kufanya durusi hiyo hizo ahadithi katika muda wa Ramadhan miezi za Ramadhani na mchana wa Ramadhani na usiku zake anasema wa ala anna al-imam al-mas anna li-imam al-masjid an yakhtara min al-ahadith ma yarahu munasiba li kulli yawm imam anaona hadithi gani inafaa leo tuzungumzie anachagua hapo anaizungumzia ndio sababu yake kuweka hiyo wa alai an yaqra ahadith al-fasl al-awwal qabla dukhul ash-shahr kwa hivyo kuna hadithi ambayo kwamba tunaoona katika mwanzo inazungumzia ni vizuri zaidi kutugeijua kabla ya kabla ya nini kabla kuingia katika mwezi wa Ramadhani nafikiri pia kuna baadhi maikhu wameweza kubainisha lakini ilikuwa ni vizuri zaidi tujijue ndio nilikuwa katika swali tulisome tuliso, ama tulisome lakini ni vizuri zaidi tulijue hata labda katika manfa katika manfa katika wakati mwingine inaweza kutusaidia ame hiyo ya katika mukhtasari ya sababu yake kuzungumzia hiyo katika hadithi fasl awal kabla dukhul shahr Ramadhan wa hadithi al-fasl akhira baada nihayat shahr na hadithi ya fasili ya kwanza iwe kabla ya Ramadhan na hadithi ya pili ya ya, ya mwisho fasili ya mwisho iwe baada nihayat shahr iwe baada nihaya kwa sababu gani anaona munasaba hizo fasili mbili fasili ya kwanza inafaa kabla ya Ramadhani na fasili ya mwisho inafaa baada ya Ramadhani kisha anasema muallif rahimahullah wa ta'ala an yaj'ala amali salihan wa liwajhihi khalisan wa an yanfa'a bihi innahu waliyyun dhalika wal qadir alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kwa hivyo ikhtisar ameonesha sababu gani amekitunga hiki kitabu na vile amekitunga ni muhimu sana tulijue ili ndio tukiingia kwenye hadithi tuelewe hiyo hadithi ama hiyo fadhaili za siamu ziko vipi na sababu ya hizo ahadithi ziko nyingi zaidi na ni dharura sana kwa sisi waislamu tuzijue hizo ahadithi ni dharura sana sisi tujue hizo ahadithi ni muhimu sana vile muallif anasema fasuli ya kwanza ilikuwa ni bora zaidi tulijue kabla ya nini kabla hiyo kabla ya kuingia katika mwezi wa Ramadhani lakini nili, kwa kupita kwangu kwenye hadithi hizo nimeona kuna dharura zaidi kuna dharura zaidi tujaribu tuelewe hizo fasl hiyo fasl hata kama tuko katikati ya mwezi mtukufu wa Ramadhani labda kule mbele ndio tutajaribu kuchagua ahadithi ambazo kwamba tunaweza kuzichagua kwa kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala vile atatuwezesha na tutazungumzia ahadithi mimi ta, katika hiyo daura sana nitategemea sharh ya Sheikh sababu mwana sharh yake ni kafi na mukhtasar sharh ya Sheikh katika hiyo kicho kitabu ni kafi na mukhtasar na kuna vitabu vingi sana katika ahkamu zingine zimetaja ahkamu ni nyingi nyingi na zile zingine zimeweka ahkamu na siyam zimetungwa vitabu nyingi sana lakini kwa kitabu chake hicho nadhani hata katika wale waliochagua hicho kitabu walikiona ni munasibu jiddan na ni dharura sana katika masaili nyingi sana ambayo zitakanganya watu waislamu sisi ni vizuri sana tuvisome tuvijue hizo katika katika hizo nani katika hiki kitabu na sababu ya wakati nadhani mimi nitaisoma mimi mwenyewe hadithi ya kwanza ambayo katika safha sita anasema alfaslu alawwal baina yale ramadhan ni mtu tayari anatarajia ramadhani inaingia mwezi wa ramadhani inakurubia ni nini nampasa afanye ama atafunga vipi wakati gani atatangulia akasema la hadithu hukmu sabqi ramadhana bisawm hukmu sabqi ramadhana bisawm hukumu gani kwa muislamu hiyo ndio anwani ya hadithi hukumu gani kwa Muislamu ambaye kwamba atakayetangulia Ramadhani kwa somo kabla ya Ramadhani ametangulia somo Ramadhani haijaingia ametangulia somo kwa hakika ilikuwa ni dharura tulijue nini kabla yapo lakini ni hukumu gani kwa kwa Muislamu ambaye kwamba ni pia ni tujue labda kama tulifanya hivyo tuirekebishe katika Ramadhani inayokuja anapokea hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alaihi wasallam qala لا تقدم رمضان bisawmin bisawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu rawahu al-bukhari wa muslim hadithi imepokelewa na sahaba al ambaye kwamba tutaingia katika tarjama za sahaba ambaye ni dharura zaidi tujue hizo ahkamu kwa ili ndio tuelewe jambo ni dharura katika tuko katika mausimu ya Ramadhani anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu kuwa alipokea kwa sahaba alipokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo hadithi qala la tuqaddimu ramadana bisawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu tusitangulize kusunga ramadhani kwa siku moja kabla ramadhani ijaingia ukafunga siku moja au ukafunga kabla ramadhani kabla ramadhani kwa siku mbili ukatanguliza kufunga haifai illa rajulun kana yasumu sauman falyasum isipokuwa mtu alikuwa na ada zake anafunga labda anafunga siku ya Jumatatu au siku ya Alhamisi au yeye anafunga labda yawman wa yuftiru yawman saumu Daud basi huyu mtu ni ataendelea na saumu yake lakini kutanguliza Ramadhani kwa saumu au kwa siku moja au kwa siku mbili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukataza katika hii hadithi ambayo kwamba imepokelewa na sahaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba nadhani katika hadithi mshabainishwa sahaba ni mtu aina gani muhtasar ni yule ambaye kwamba alimwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kafa katika imani ya kali ya kuwa yuko katika hiyo imani ya kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muhtasar anasema muallif rahimahullah katika hiki kitabu katika kusharehesha ya hadithi anasema alhadithu dalilun ala nahyi anis qabla thubuti dukhuli ramadan hiyo hadithi dalili yake hii hadithi tunaipokea hadithi inatubainishia kuwa ni haramu mtu kufunga ramadhani yani kabla thubuti dukhulu ramadhani nahyi anisiyam kabla thubuti dukhul ramadhan yani ni haramu kwa mtu kufunga kabla kuingia ramadhani anasema nafunga saumu kama kuna watu ambao kama anasema ah mimi yangu mimi naanza ramadhani yangu leo nyinyi kama mtaanza kesho basi anzeni kesho kwa hivyo hadithi inabainisha usianze ramadhani kabla hujathibitishwa kuwa kuwa ramadhani imeingia hiyo hadithi ya asili yake inakataza hiyo mathalan bi an yasuma yawman au yawmayn labda afunge kwa siku au siku mbili kabla yake min ghairi ada mtu ambaye kwamba ana ada biqasd al-ihtiyat li ramadan ada yake sio mtu kawaida anafunga labda msiku ya Jumatatu au Juma au, au Alhamisi ama, ama Alhamisi ama yeye sio ana ada ambaye kwamba anafunga kabla kwa hivyo asiseme mimi naanza Ramadhani yangu mapema ili niomalize Ramadhani yangu mapema hiyo ndio dhahiri katika hiyo katika hiyo hiyo katika hiyo hadithi kwa hivyo inakataza muislamu asifunge kabla Ramadhani kwa siku moja ama siku mbili au kwa mukhtasar asifunge kabla kuthibiti kuwa Ramadhani imeingia Naam anasema qala tirmidhi baada alhadith al'amalu ala hadha inda ahli alilm karihu an yata'ajjala ar-rajulu bisiyami kabla dukhuli shahri ramadhan limana limaana ramadhan anasema muallif anapokea kauli ya Tirmidhi katika hiyo baada katika hiyo katika hadithi anasema kuwa al-amala ala hadha inda ahli al-ilm hiyo ni pokezi katika ahli al-ilm wameshikamana naye kuwa wote wa ahli al-ilm wamechukia mtu kutanguliza kuharakisha kufunga kabla Ramadhani kabla nini kuthibiti Ramadhani kwa hivyo haifai muislamu kutanguliza Ramadhani kabla ijathibitika Ramadhani na pia tunafaidika katika hiyo hadithi kuwa kufunga siku ya shaka sababu siku ya shaka pia ni siku ambayo kwamba unatanguliza Ramadhani kabla Ramadhani jangia hakika mtume Muhammad SAW ametubainishia siku vile tunaofunga kwa hivyo pia siku ya shaka haifai lianna rasulullah SAW ametukataza kufunga siku ya shaka na kuhusu masala shaka itatangulia iko kule mbele mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa katika hiyo ah, tukirudia katika ile kauli illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu ni hapa inathibitika kuwa kuna mtu ambaye kwamba labda anafunga juma ah, anafunga siku zile ambazo zako za kawaida saumu ambazo kwamba shar'an zinakubalika ikaangukia hiyo siku basi aendelee na kufunga kwake hana hana shida katika hiyo au mtu ambaye kwamba anafunga funga kufunga kama wajib kan nadhari mtu alikuwa akifunga nadhari au kafara saumu ya kafara au qadha ramadhani sabiq mfano unaweza kuwa unakamilisha unafanya qidi ya qadha ramadhani ya siku ambayo kwamba umechelewa zaidi kwa hivyo unaweza kufunga imma kafara imma saumu ya nadhar umenadhiri kuna nadhar fulani umefanya umefanya nadhar kwa utafunga unaifunga hiyo kwa sababu saumu ya nadhar ni wajib au kafara kafara ambayo kwamba mfano mtu labda umeapa kisha wanafanya kafara ya kufunga hiyo kapata hizo siku au kafara zingine ambazo kama zimetajwa katika sheria ya Kiislamu hizo zote zinajuzu lianna dhalika laysa min istiqbal ramadhan hiyo kufunga yote sio maana yake umetanguliza ramadhan anasema muallif rahimahullah fa in qila mal jawabu an hadith imran bin husayn radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li rajulin hal sumta min sarari hadha ash-shahr ay sha'ban qala lahu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه kwa hivyo katika hii hadithi anasema itatokeaje tutaweza kujibu labda mtu akakuja kuuliza sasa mnasema hivyo katika hii hadithi ya kwanza na hii hadithi ya pili hii ambayo kuna hadithi nyingine ambayo kwamba inapokewa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ambayo Imran bin Hasan Hussein Imran bin Hussein radhi ya Mwenyezi Mungu muendea anasema kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu Hal sumta min sarari hadha ash shahr je umefunga katika mwisho mwisho wa nini wa hiyo mwezi wa Ramadhan eh, wa Shaaban qala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha aftarta min Ramadhan fasum yawmayn makana kama hujafunga hizo siku mbili mwisho ya, Ramadhan ya Shaaban siku ya Ramadhan ukishamaliza lipishe hiyo siku mtu akiuliza swali je tutasema vipi kuhusu hadithi mtume anatukataza tusitangulize ramadhani kwa siku au siku mbili ila paka tuthibitisha ramadhani imeingia lakini kuna hadithi ya Imran bin Husaini anapokea kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia mtu alimwambia mtu je umefunga mwisho wa Shaaban akasema la akasema kama umefunga kama hujafunga basi ukimaliza Ramadhani kamilisha hiyo kamilisha hiyo kufunga na hii hadithi inapatikana katika Bukhari wa Muslim Al-Muallif rahimahullah anasema aljawabu katika hiyo annahu la muarada baina hadithi baina al-hadith wa hadith Abi Hurairah al-madhkur. Hakuna taarud. Kama katika masala ya sheria kuna kitu kinaitwa taarud. Na taarud inarudi sana sana katika katika mtu labda anakuta kama hii hadithi inasema msifunge na ile hadithi nyingine anasema funga. Msifunga kabla ya Ramadhani mpaka mhakikisha Ramadhani imeingia na ile nyingine inabainisha nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi anamwambia ujafunga mwisho mwisho za Ramadhan anasema eh, za Shaaban anasema la akasema ukishamaliza Ramadhan zilipisha hizo siku kwa hivyo taana dhahiri kuna nini taaru baina nini baina hadithi mbili muallif anasema hizo hadithi mbili zikitokea kwako au mtu akakuletea hizo hadithi akasema sasa utasemaje kuhusu hadithi ya pili kuhusu ya kwanza anasema annahu la muarada baina hadha alhadith hakuna muarada baina hadithi ya Hussein ibn Imran na hadithi Abi Hurairah almadhkur na hadithi Abu Hurairah ambayo kwamba tumeitaja mwanzo فإن حديث عمران حديث عمران محمول على أن هذا رجل كان معتادا لصيام آخر الشهر حديث ya Imran tutaichukua inachukuliwa kuwa Mtume Muhammad sallam alipomwambia hivyo huyu ilikuwa ada yake kawaida yake hii ilikuwa ni ada yake sio yeye alikuwa kitanguliza Ramadhani ada yake alikuwa kifunga hizo siku mbili kabla kabla kuingia kwa Ramadhani yani siku mbili ya Shaaban ilikuwa ni ada yake fataraka ukhawfa min dukhuli fi an-nahy an taqaddum Ramadhani akawaacha hofu sababu gani imetokea hadithi ya kukataza kuwa usifunge kabla Ramadhani kwa siku ama siku mbili walam yablughu alistithna na haijamfikia istithna istithna ambayo iko nini hapo illa rajulun kana yasumu sawman falyasum hiya haijamfikia labda kwa msifunge kabla Ramadhani kwa siku ama siku mbili ila mtu alikuwa akifunga kabla basi ile mtu alikuwa akifunga ada yake aendelee labda hiyo istithna haijamfikia kwa hivyo hii hadithi inachukuliwa hivyo. Akaogopa na hiyo istithna ijamfikia. fabayana lahum nabii sallallahu alaihi wasallam anna as-sawma al-mu'tada la yadkhulu fi an-nahy. Kuwa saumu yako ambayo kwamba ilikuwa ya ada unayofunga haingii katika nahi. Kuna watu wengine ambao wanafunga saumu Daud. Kuna watu tunawajua anafunga yom wa iftir yom. Anafunga yom wa iftir yom. Labda ile ile istithna ijamfikia kisha aka akaogopa sababu ile hadithi ya kwanza akamwambia kwa hivyo hadithi mahmula la dhalika kuwa huyu alikuwa kifunga kufunga yake ada ndio mtume alimamrisha aifunge hizo wa amara bi qada'i litastamira muhafadhatahu ala ma wadhaba wadhafa ala nafsihi min al-ibada لأن أحب العمل إلى الله تعالى أدوم أدومه amemwambia hivi ailipishe hizo siku kwa sababu ndio ilikuwa ambayo bado alikuwa kwa nafsi yake kawaida yake anafunga siku mbili katika mwisho wa Shaaban na jambo ambalo kwamba ni bora katika hadithi vile inapatikana katika hadithi kuwa jambo bora kwa Muislamu ni yule ambaye kwamba anadumu katika amali yake kwa hivyo hakuna taarudhu baina ya hadithi na ile hadithi ukikufua unafunga kufunga wako kwa ada utaendelea na kufunga kwako kwa ada Almuallif rahimahullah anatuambia tena وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف الشعبان فلا تصوموا وفي رواية فلا يصومن أحد وفي رواية إذا كان النصف من شعبان فأمسك عن الصيام حتى يكون رمضان أما حديث أبو هريرة nyingine رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا idha اذا انتصف الشعبان katikati ya mwezi wa شعبان fala tasumu msifunge mkiingia katika mwezi wa Shaaban msifunge kwa hivyo hakuna kufunga yote kama kuna nahi utaman usifunge siku ya Jumatatu usifunge siku ya Alhamisi usifunge saumu yote ambayo kama unafunga kama hiyo dhahiri ya hadithi kwa hivyo na riwaya fala yasumanna ahadun kwa imekuja na nunu taukidi ambayo kwamba inaonyesha kuwa ili jambo alisifanye asifunge mtu kiingia katika ya Shaaban usifunge na riwaya nyingine idha kana nisfu min sha'ban ikifika mkiingia katika nusu ya sha'ban fa amsiku anisiyami hatta yakuna ramadhan muache kufunga kufunga yoyote mpaka muingie kwenye ramadhani kwa hivyo hizi hadithi muallif rahimahullah amewekea hadithi kwa sababu hizi hadithi minalishkal inaweza kuwa kwa mtu ishkal sasa hii hadithi tutachukuaje kwa hukumu ili tubainisha na hukumu zilizotangulia haifai mtu je kufunga baada mtu hii hadithi inasema baada ya Shaaban ukifikia katikati ya Shaaban usifunge Al-Muallif rahimahullah anasema fa anhu jawaban kuna jawabu mbili ambayo kwamba tunaweza ambayo inajibio inajibishwa katika hiyo katika hiyo masala. Hiyo hadithi hizo hadithi annahu hadithu mukhtalafu fi tashihi wa tadhifi. Ulama wamekhtalifiana katika hizo hadithi ambayo kwamba inasema ikifika Shaaban katikati ya Shaabani msifunge. Wamekhtalifiana katika siha ya hiyo hadithi. Kuna wengine wanaona ni hadithi sahihi, kuna wengine wanaona hadithi ni nini? dhaif fa hivi mukhtalaf fi sihhatihi jawabu ya pili ala qawli bi sihhatihi ala fardhi tuchukue hizo hadithi ni kwa wale ambao kwamba wanaona ni sahihi fa huwa mahmulu ala man yasumu naflan mutlaqan ibtidaan min an-nisf min sha'ban inachukuliwa kwa hukumu ile ambayo kwamba anafunga sunna ibtidaan sio ada yake yeye ameanza tu amesema mimi Shabani nimeanza mimi nafunga kwa nusu ya Shabani mpaka mwisho yani amechukua naflan ibtidaan amefanya nini yani amefunga ibtidaan ni naflan mutlaqan wala haina saumu gani ambayo anafunga wala saumu gani kufunga uh, ah, Sheikh anasema tunaichukua hii hadithi katika hiyo amma man lahu adatu bisiyami lithnain wal khamis ule ambaye anafunga yomu lithnain wal khamis au somi yomi wa iftari yomi kama ule anafunga somi yom, somu Daud au kana yasilu nisfa thani bi nisfi al-awwal ama anaunganisha nisfu ya kwanza na nisfu ya pili au alayhi qada'un au mtu ana saumu ambaye kwamba analipa kama labda saumu ya Ramadhani ya Ramadhani iliyotangulia au nadhara au mengine fala yadkhul fi nahyi haingi katika hiyo hukumu kwa hivyo hiyo hadithi ishkali yake imeondoka hiyo hiyo hadithi ishkali yake imefanya nini imeondoka kuwa hizo hadithi kuna kwanza watu wamekhtalifiana maulama wamekhtalifiana katika siha na katika فرض على انه صحيح katika tukachukua katika wale ambao kwamba masahihi amesahihisha amesema hiyo hadithi mahmul ala man yatatawwa naflan mutlaqan yule ambaye kwamba ana ana ana anafunga naflan mutlaqan anazidi kusema muallif rahimahullah وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان imethibitika kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga Shaaban wakati su'ilat Aisha radhiyallahu anha an siyami rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqala Aisha aliulizwa kuhusu kufungwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaaban faqalat kana yasumu Shaaban hatta yasirhu bi Ramadan alikufunga alikuwa anafunga Shaaban mpaka anashikamanisha nini na Shaaban qalat wa kana yataharra siyama al pia alikuwa kishikamana na kufunga siku ya يوم الخميس يوم الاثنين wa يوم الخميس kwa hivyo hiyo ni kuonesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga Shaaban katika katika mwezi mzima kwa hivyo hakuna taarudhu baina zile adilla na ile hadithi ambayo kwamba inakataa inakataza tu ni mtu kuingia tu anasema mimi nafunga siku mbili ama mimi nafunga siku 15 ambaye ameanza naye wala ina mfungamano na mengine ndio inaingia katika ile nahi ya hadithi ndio muallifu rahimahullah anasema wa hadha la yu'aridu hadithu habi abi hurairah radhiyallahu anhu na hiyo haikufungamana pia haipingamani haina taarudhu baina yake na hadithi ya abi hurairah لأن صيامه صلى الله عليه وسلم شعبان كان عادة له الرسول صلى الله عليه وسلم kufunga Shaaban ilikuwa ni ada yake fayakunu dakhila fi almustathna fi hadithi Abi Hurairah inaingia katika hukumu ya almustathna la tuqaddimu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tutanguliza Shaaban eh, Ramadhan bisawmi yawmin au yawmaini hii basi kaingia mustathna lianna rasul sallallahu alayhi wasallam saumu yake ilikuwa ni saumu ya ada kwa hiyo pia hakuna la taarud lianna anaingia katika mustathna ile ambayo kwamba hadithi ambayo kwamba mustathna mina almanhi nayo illa rajulun kana yasumu sawman falyasumu kuwa yule mtu ambaye kwamba alikuwa kifunga saumu yake kawaida afunge na mtume Muhammad sallallahu alaihi ilikuwa kawaida yake Shaaban anafunga kama e, Aisha radhiyallahu anha anatuambia hiyo tumeona dharura ya kubainisha eh, kubainisha hiyo nini katika hiyo hadith kwa sababu fi kuna ishkalat kuna hadithi inakuwa imekuwa nahi na kwingine zimekuja kama dhahiri taarud ndio tumeona hiyo hadithi kama ilikuwa ni dharura muhimu tuisome isomwe kabla yapo na nadhani kuna maiko ameshaisoma lakini ni dharura tuijue sababu mtu yoyote ambaye kwamba atakayekuwa anafunga Shaaban atakayekuwa atakayekuwa anafunga Ramadhani Ah, ikifika ah, asifunge Ramadhani mpaka athibitishe kuwa Ramadhani imefanya nini Ramadhani imeingia ama zile hadithi ambayo kwamba zimekuja kwa kuwa mtume Muhammad sasa kufunga Shaaban ilikuwa ni nini ilikuwa ni ada yake kwa hivyo ilikuwa ni ada yako kufunga Shaaban yote unaingia katika hii hukumu ya mustathna mimi. hadithi ya pili hadithi ya pili ambayo muallif rahimahullah ametupatia unwana anasema bima yathbutu ramadhan Ramadhani inathibitika tutaweza kuthibitisha kuwa Ramadhani imeingia kivipi? Tunaweza kuthibitisha Ramadhani imeingia kivipi? Albiru'yat al-hilal au bikmal hizo na hadithi mashuhuri ziko zinaeleweka lakini muallif rahimahullah kuweka hapo ana nini? Ana sababu ya kuweka hapo kutubainisha baadhi ya vitu ambavyo kwamba inabidi tuze tuweze kuzielewa. Naam. Anasema eh nadhani itaadhiniwa na na ngapi na 20 ama itaadhiniwa na 20 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 حديث imepokelewa na Abdullah ibn Umar sahabi jalil mtoto ibn Umar wa Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma ziwaendee wote wawili masahaba qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu hatta tarau alhilala msifunge mpaka mkaona mpaka mhakikishe mmeona mwezi umeandama wala tuftiru hatta tarau na ikifika wakati wa kukamilisha mwezi wa sha, mwezi wa Ramadhani msifuturu musi, mpaka pia muone huo mwezi umeandama fa in ghumma alaykum ikikuwa imefichika kwenye mwezi amjaona faqduru lahu basi mfanye hisabu mtume Muhammad SAW anasema miezi ima ni 29 ama 30 kwa hivyo tunahesabu hijaonekana 29 tunahesabu nini faqduru lahu tuhesabu na katika hii hadithi hii ni riwaya inapotokea katika Bukhari wa Muslim na katika riwaya nyingine fa in humma alaykum fa akmilu al iddata 30 ikikuwa hamjaona kabisa basi muhisabu siku 30 hii imetoa ishkali fa aqdiru lahu tupige hisabu ya nini riwaya nyingine ikakuja sema hisabuni siku za Shaabani 30 30 zikiisha basi ndio mnini mwanze kufunga sababu ikifika 30 kiisha hakuna mwezi mwezi mwezi mwingine mpya unaanza na muallif rahimahullah kuleta hii hadithi ambayo kwamba ni mashhur ana sababu anasema الحديث دليل على وجوب صوم رمضان إذا ثبت رؤية هلال رؤية هلاله شرعا hadithi inatubainishia kuwa ni lazima tufunge mwezi wa Ramadhani ikithibitika nini tutakapoona mwezi muandama kisheria kisheria tukaona mwezi vile sheria inafahamisha kuona mwezi kaandama wa annahu yajibu ikmalu wa annahu yajibu ikmalu 30 yawman na ni lazima kama hatujaona mwezi basi tuhakikishe tumekamilisha siku 30 katika mwezi wa Shaaban idha hala ghayum ikikuwa imetokea labda imetokea kama labda mawingu imefanya nini imetuzia au mfano wake au mengineyo labda sababu yote ambayo kwamba imekuwa tusione labda mlima ikawa inazuia mahali ambayo mwezi inaandama na mengineyo kadhalika hadithi inathibitisha ala ujubi ikmali ramadhana 30 yawman pia hadithi inatubainisha kuwa e, tuna lazima tukamilisha ramadhani 30 yawman idha hala ghaib pia kama tukifunga hatujaona mwezi katika mwezi wa ramadhani tuhakikishe tumehesabu siku 30 katika mwezi wa nini wa Shaaban njio tufuturu au ndio tu tuingie katika siku za Eid imma tuone mwezi maandama kama tujaona mwezi maandama basi tuihesabu لان الاصل بقاء الشهر اصلي mwezi ubaki fala yuhkamu bikhuruji illa biyaqin asli ni mwezi nabaki vile ilivyokuwa asli ya mwezi ni siku 30 mwezi ya 30 haiwezi kutoka asli ya mwezi inabaki vile ilivyotoka kwenye ramadhani ramadhani itabaki ni ramadhani fala yazulu ramadhani ramadhani haiwezi kutoka mpaka iwe yakini ya kuwa mwezi wa ramadhani umetoka na yakini ya kuonesha mwezi ramadhani umetoka itakuwa vipi yakinu imma bi ru'yati al-hilal mwezi au bikmali ramadhan 30 yawman au kuhesabu siku 30 hapo ndio hukumu ima tuone au tuhesabu na anasema fa in humma alaykum ay sutira hilal kama tumebainisha na kauli ya rasul kauli ya rasul sallallahu alayhi wasallam fa aqdiru lahu faqdiru lahu bi dhammi dal au kasri ay ablighu qadar isabuni kama tumesema mwanzo ay tamamu 30 yawman wala yusamu anasema muallif wala yusamu 30 min sha'ban idha ghumma al-hilal lianna ولا ولا yusamu 30 min sha'ban idha ghumma alhilal li'anna tilka الليلة min sha'ban bihasab الأصل haifungu sababu ikikuwa ikikuwa siku ya 30 ya Shaaban haifungi usiku sababu hiyo usiku inahesabiwa ni siku ya Shaaban fala takunu min ramadhani illa biyaqin kwa hivyo ikiwa leo siku 30 Shaaban tuweze kufunga 30 ya Shaaban mpaka tuhakikishe Shaaban imeisha kwa hivyo yaqini inaonyesha bizawali shahr tunaingia katika mwezi mpya kwa kuingia nini kwa baada ya 30 za Shaaban zimeingia sababu katika kauli ya hadithi ya Ammar ibn Yasir radhiyallahu anasema man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam mtu atakayefunga siku ambayo kwamba kuna shaka ndani yake basi atakuwa amemwasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo inaweza kutokea leo ni Shaaban 30 hiyo siku hatutafunga kwa sababu ni siku hiyo shakku fi mpaka tuhakikishe hiyo 30 min Shaaban imefanya nini imetoka kwa sababu mtume ah, ah, nani Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu katika hadithi anapokea anapokea kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu atakayefunga siku ambayo kwamba inakuwa na shaka ndani yake basi atakuwa ameasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo amepokea kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anasema muallifu rahimahullah wala yu'tamadu ala qawli ahli alhisab fi dukhuli shahri wala fi khuruji pia hatuisihesabu watu falak hatu aina aina lazimu tuangalie wala haifai sababu hadithi haijatubainisha tuangalie watu wa nujumu falak inakizikuwa watafute sijui madarbini kuangalia mwezi umeingia ama hujaingia sababu imma mwezi tuitizame muonekana kwa sehemu yote ama hajaonekana basi fanya nini tuhesabu siku siku nini siku yake kwa hivyo mwezi kuingia na mwezi kuondoka imma ni ru'yatul hilal ama kutokea ama kunini ama kuhesabu siku 30 ya Shaaban na siku 30 ya Ramadhan anasema li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allaka al-hukma bir-ru'ya la bil-hisab mtume ametaja hukumu kwa kuona hajasema pigeni mahesabu ya hizo kifada waru'ya tudriku al-khas wal na kuona mwa, mwa, kuona mwezi ukiandama mtu wa kawaida na watu yote anaweza kuingia kuona waljahil walalim hata mtu ambaye kama mjinga na alim anaweza kuona mwezi wa hadha min yusri sharia na yenu sahali ya uislamu kwa hivyo mtu asiji yani ile kujifanya nini kujiweka talki kalifisha nafsi kutafuta nini maafalak na nini ilmu falak na mengine kutaka kujua kujua huu mwezi umeingia ama hujaingia sababu njia rahisi ni kuona mwezi kwa mtu yote ambaye ameona mwezi ama kuhesabu hizo siku anasema muallif rahimahullah wa kadalla alhadith ala anna as-sawma au alfitr la yajib ala ala albaid an makani arruya idha ikhtalafat al anasema pia hii hadithi hiyo katika fiqh ya muallif anaitoa anasema katika hii hadithi inatubainishia kuwa hakika saum kufunga au kutokufunga yani kumaliza mwezi wa Ramadhani haipasi kwa mtu wa imbali an makani ru'yati idha salafat al kwa sababu matalif matali inakuwa ikhtilafu matali kuna watu ambao kwamba wana wa si saa hizi siko saa kama saa, kumi kuna wengine saa hizi sio saa kumi imma wako mbele zaidi kwa masaa au katika nyuma kwa masaa kwa hivyo matali inakuwa inakhtilafiana kwa hivyo ikikuwa ikhtilafu al-matali ikhtilafu al-matali za mwezi zikikuwa iko na ikhtilafu za matali basi sio sharti sisi tu nini sisi tu tufunge yani tufunge ama tu, tufungue na ikhtilafu al-matali sio katika daula wala daula sio ati lazima matali kuwa matali tuseme nchi ya Uganda ama Tanzania matali hapo kuna tofauti ya maandamo wa mwezi na wajua kuna nchi ambayo kwamba wao wako tofauti kabisa na sisi kwa hivyo hawaingii katika hao hukumu anasema kwa hivyo wale wakikuwa hukumu yao iko hivyo wako baidi na sisi kwa hivyo wao hiyo sio sharti kwetu tutakapoona mwezi kwa wafunga sababu matali yao iko tofauti na sisi وهنا لم يرى الهلال لم يرى الهلال حقيقه ولا حكما kwa hivyo hawa hawakuona hilal hakika wala hukman hukman kuwa kuhesabu hizo siku hakuna dalili ambayo kwamba imeonyesha kuwa wameona hilali wa hadha wa in kana khitaba liljami umma wa ikikuwa muallif anasema hata kama hii hadithi inazungumzia kwa watu wote lakini ikikuwa ikhtilafu matale haitakuwa lazima kwa wao ambao kwamba tumekhtalifiana nao tuwe pamoja nao katika somo wa kufuturu fasomu waliftaru yakunani inda ujudi sabab kufunga na kufuturu au kufunga na kufungua inapatikana inatokea kutokamana na sababu alladhi sababu ambaye ni nini huwa ru'ya kwa sababu sababu ikipatikana ndio inapatikana musabab ikikosekana ikikosekana sababu fala mufalani ikikosekana ikikosekana sababu fala musabbab tumekuja hapo saizi kuswali salatu al-adhini salatu salatu al-asr sababu yake ni nini wakati wa asr umefanya nini umeingia kwa hivyo inapatikana lazima tuswali asr lakini kama hujaingia sio lazima tuswali nini asr kwa hivyo anasema hizo hizo kupatikana hizo hukumu sababu ndio inapatikana nini ndio inapatikana almusabbab fal ummatu allati tara alhilala yalzimuha as-sawm wal-iftar liwujudi sababi umma ambayo kwa ameona mwezi itawalazimu wafunge kwa sababu imepatikana sababu waman lam tatahaqqaqa indaha ar-ru'ya fala yalzimu dhalika litakhalluf sabab na yule ambaye kwamba hajamhakikishia wala umma ambayo kwamba hajahakikishia basi haitakuwa lazimu kwao jamepiga mfano kama kama waqitu as sala kwa hivyo anasema al-muallif rahimahullah ina inapasa katika sisi tujitahidi sana kwa kuhakikisha kwa nini katika kwa kujua hilali ya Shaaban ili kama ikifika kama itakuwa Shaaban kama Shaabani tujaona hilali tuhesabu hiyo siku na pia tuwe tujitahidi katika kuhesabu kuangalia ruya nini ya ya, ya, ya Ramadhani mpaka Ramadhani ikipatikana ruya yani ikipatikana mwezi umeandama basi tutafuturu kama sivyo basi tuhesabu hiyo siku kwa sababu imepatikana katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsul hilala sha'bana li Ramadan mnapoona mshaingia katika mwezi wa Shaaban anzeni kuhesabu leo tarehe moja tarehe mbili tarehe tatu tunaendelea tunaendelea labda mfike 29 mwezi umeandama ama kabla tarehe mwezi umeandama mwezi umeandama tunafunga mwezi wa jamaa jaandama ah faida tunahesabu tuko leo ngapi tuko 20 tuko 29 leo 29 tuongoje 30 tumaliza 30 ndio ingie Shaaban kwa hivyo Mtume Muhammad SAW katika hadithi ametu ametuhimiza katika hizo hadithi kuwa kuwa, kuwa hadithi ambayo kwamba muallif amefanya takhriji ya hadithi akasema sanadi yake ni sahih na inapatikana katika Tuhfatul Ahwal kuwa tuhisabu Shabani ili uweze tuweze tujue tuingie katika katika Ramadhani anasema ay ijtahidu fi ihsahi wa dhabti tuhisabu bi an tataharru wa tatarau manazila mnajaribu kuhesabu mpaka tuhakikishe tumefikisha nini huyo Shaaban tumemaliza wa idha qamatil bayna ba'da tulu'il fajr kibainisha kuwa bayna baada kutulu'il fajr kabainika au athna'in nahar na hiyo katika fiqh imam ya muallif ambao kama ni dharura sana tujue anasema idha qamatil bayyinatu ikitokea bayna baada ya tulu'il fajr baada ya fajr imeingia au athna'in nahar au katikati ya, ya, ya mchana bidukhuli ramadhani biruyati alhilal almadhiya leo tumeingia ramadhani jana tu hakikisha kabisa tuna hakika kabisa kama ramadhani imeingia mfano leo unafika alfajiri uone kwa ramadhani imeingia tayari uko katika nini uko katikati ya, ya siku au katika mwanzo mwanzo wa siku akasema ikibainika kuwa imepatikana hivyo ramadhani imeingia imeingia biru'yati al-hilal al-laylati al madiya kutokana na hilali labda mwezi jana ulioandama na wewe una hakika naye fa inna yajibu al-imsak an al-muftirat baqiyat al-yawm wewe labda umekula umekunywa chai breakfast yako umefika katikati basi ukasema unajua oh, hivi bana leo ni ramadhani basi itakubidi nini itakubidi usikule baada yako usikule na uzizihirishe kula fa inna yajibu al-imsak an al-muftirat eh, baqiyat al-yawm likauni yawman min ramadhani kwa hivyo itabidi ujizuie kukula kwa sababu hiyo siku ni siku ya Ramadhani. Lakini utafanya nini? Hiyo kitu siku utakuja kulipa baadaye. Lakini imebainika kwako dhuhuri walikula lunch yako vizuri kwa mbele. Unajua ilikuwa ni Ramadhani, ilikuwa Ramadhani usikule kabisa. Hakikisha mpaka ufike wakati wa kufuturu. Kwa hivyo itakuwa usikule lakini hiyo siku utakuja kulipisha. Ndio muallif rahimahullah anatubainishia na tutolea hadithi moja ambayo kwamba imepokelewa na uh, Salma ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara nabii sallallahu alaihi wasallam rajula liman aslama an adhin fi an-nas anna man akala falyasum baqiyata yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa inna al-yawma yawmu ashura mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Salma ibn al-Aqwa radiyallahu anhu qala anasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha mtu katika kabila ya Aslama kuwa adhini ambia watu yule ambaye kwamba amekula afunge baqiyatu yawmi afunge hizo siku ambazo kwamba imebakia waman lam yakun akala falyasum na ule ambaye kwamba hajakula basi adele na saumu yake fa inna al-yawma yawmu ashura leo ni siku ya nini siku ya ashura siku ya ashura afunge sababu siku ya ashura ni sunna kufunga kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alikuwa akibainisha kama hakika uja, umekula basi usikule na kama ume, kama kama kama usikule na kama hujafunga basi kama hujakula basi endelea na saumu kwa hivyo ile ambayo kwamba hajafunga aendelee na yule ambaye kwamba hajakula aendelee na saumu na hii hadithi ametoa amefanya takhriji inapatikana katika kitabu cha al-Bukhari wa Muslim anasema wajibu qada'u dhalika al-yawm ala adhhar min aqwal ahli al-ilm taban hii ni katika Ramadhan sababu hiyo saumu nyingine ni saumu ambayo kwamba sio wajibu katika hiyo saumu ya ramadhani itabidi alipe hiyo siku katika aqwali ahli ilm lima fi dhalika min ihtiyat li bara'ati dhimma min hadha alwajib kuna wengine anaanza kuna kuna kauli zingine ambazo kwamba zipo kuwa ye hakujua kwa hivyo yeye asifunge lakini bara'atu dhimma kutoka hiyo masuliata ala nafsihi itambidi nini itambidi afanye nini alipe hiyo alipe nini alipe hiyo siku wa kurudi mina mina khilaf na hiyo kauli ahli ilm aqwal ahli ilm ambayo kwamba kauli ambayo iko karibu zaidi Muallif rahimahullah anasema anasema qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yajibu al-imsak wa la yajibu al-qada sababu kuna kauli zingine kuna rai zingine kuna kuna rai nyingine ambayo kwamba anasema katika kama Ibn Taymiyyah anasema kuwa inam, inamjuzu kujuzia sikule ulikula mchana basi juzie usikule baada yako lakini usilipe watabi'ahu على dhalika tilmizu ibn qayyim pia al-alama ibn qayyim al-qayyim wanafunzi wa ibn taymiya pia amechukua hiyo rai anasema li anna al-ahkama la talzam illa bi bulughiha lilmukallaf wametoa hujja amesema hukumu haimlazimu mtu mpaka ifikie kwa nini kwa mukallaf huyo hukumu ilikuwa hajamfikia hakuwa amejua hiyo hukumu kwa hivyo haimlazimu lakini hukumu imemfikia kwa hivyo tafanya nini itamlazimu afanye nini haitamlazimu yani haitamlazimu haitamlazimu afanye kwa maana yake kuwa huyu mtu hakujua hakujua nini Ramadhani imeingia kwa hivyo hukumu ya Ramadhani kumjia ilipomkujia katikati basi ajizuia ajizuia sikule aendelee na somo na yeye hiyo siku atalipa ama atalipa wengi wa ahli ilmu wanasema atalipa ambaye kauli muallifu amemili katika yake lakini katika rai nyingine kama Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na na wanafunzi yake al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahumullah wanasema kuwa haitafaa nini haitafaa nini ku haita hata hata lipa hiyo siku hata alipa Yesu kwa sababu gani kwa sababu hukumu haimlazimu mtu mpaka imfikie na huyu hukumu haikumfikia huyu anaingia kama kama mtu ambaye amekula katika mwanzo wa Ramadhani e, eh, na anafunga Ramadhani kisha kafanya nini kisha akaambiwa aendelee na saumu yake watabia wala dhalika tumesema lianna alahkama la talzam illa biblugh waqad ja'ala ash-shari' hukm al wan-nas wahida fayasihu sawmuhu na sharia imejalia hukumu ya mtu mwenye kukosea na mtu mwenye kusahau hukumu yao ni moja kwa hivyo hukumu yake msi kwa rai ya Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim na baadhi ya ulama wengine kuwa kuwa huyo saumu yake ni sahihi kwa mtu ambaye kwamba Ramadhani imemfikia hakujua na kakula asikule tena aendelee na kauli ya na muallif anasema lakini katika kauli ya baadhi ya ulama wengi kuwa afunge na amesema kwa sababu gani ni mzuri zaidi ni nini baraatu dhimma nafsi ya ikhlaf anakuwa kharaja min madha kharaja min al-khilaf na anasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yukallifu Allahu nafsan illa usaha wa idha sama al-insanu fi baladin na mtu akifunga muallif anasema akifunga la yukallifu Allahu nafsan illa usaha Allah subhanahu wa ta'ala kalifishi nafsi illa kwa uwezo wake hii aya na pia anasema muallif idha sama al-insanu fi baladin mtu akifunga katika inchi katika sehemu fulani au mji fulani wasama bakia fi shahri fi baladin akhar na kafunga siku zilizobakia katika mfano alikuwa nchi nyingine akaja Kenya siku zilizobakia akafunga Kenya wataakhara indahumul alfitr na kufuturika wakachelewa kufanya nini kufuturu au ku, kuingia kwenye Eid yani siku ile ambayo amefunga amesha siku zake ishaisha na hao bado wanaendelea kufunga fa inna la yuftur illa biftarihim asifuturu asiingie asiseme siku zangu zimeisha ila hakikisha amefuturu na wao walau zala siyamu ala 30 yawman saba kama saumu yake itakuwa imepita zaidi ya siku 30 liqauli sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawmun tasumuna wal fitru yawmun tuftiruna wal adha yawman wal adha yawman yawman yawmun tudhahuna kufunga ni ile siku ambayo mnafunga na kufuturu ni siku, na kufungua ni siku ambayo kwamba mnafunga na kuchinja ni ile siku ambayo mnachinja nasema kwa sababu ya kwa sababu ya hujja eh, kuwa katika hiyo hujja kuwa ambaye kwamba amekufanya takhriji yake hadithi ya Hasan kuwa itabidi aendelee na hao kwa sababu ya wakati tutapatia eh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa barak alayhi eh, subhanaka allahumma wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tutaendelea wakati mwingine nadhani wakati wa umepita zaidi inshallah